commence. Je commence. Ek staan vanaand weer in vir vir Irving. Ehm um, kan gou hoor, ek weet nie of jy van die SR is nie. Ek sien so een of twee. Steek op julle hande om wat SR gekry het. Dan sê hy baie gelukkig. Kom slap van vir hande klap. Geef hulle hande klap. Well done. Woo! <laughs> nice. Dan ehm um, graad 9 en 10 kamp ons volgende naweek. Dis op Kleinmond, maar dis die deel wat nie afgebrand word nie. Okay. So uh, <laughs> en dis naby aan die see. So ons uh, ons gaan 'n deel van die kamp letterlik op die strand wees. Right, so jy's welkom om iemand saam te bring van jou selle ouderdom. Right, jy kan iemand saambring wat buite die kerk is ook en dan gaan kamp ons lekker saam. Ehm um, so onthou dit en dan vanaand is die afsluiting vir die kwartaal. Ah. Oh, ah. Oh. <laughs> so so julle kan sien vanaand is so so klein bietjie leer. Ek dink ek klomp skryf toets en so aan. Ehm uh, maar daar waar jy sit, sê gou vir een langs jou, dis lekker om jou hier te hê. <laughs> Nice. Raai, kom ons sluit die oë vir een langs jou se hand. Vir een langs jou se hand, dan weet ons so. Vir een langs jou se hand. Raai, mag jy teele oë, mag jy teele oë. As jy baie van die een langs jou hou, druk saggies. Ek grap sommer ons is nie 'n dating service nie, kom ons bid. Kom ons bid. Papa God, Here, dankie net vir die aand. Jesus, dankie dat ons hier kan saam wees, Here, in U teenwoordigheid en en Jesus vanaand gaan alles net oor U. En Here, daarom as ons nou-nou gaan worship, dan dan kom sê ons eintlik maar u is ons koning. Here, u is ons Vader. U is die een wie ons liefhet en en Here gee vir ons hierdie vlam wat in ons brand, Here, dat kom kom steek hierdie vlam in ons aan die brand, Here, wat wat nie sal uitgaan nie sodat ons hier sal uitgaan. Here met 'n passie vir u koninkryk en 'n passie vir die wêreld. Here gee vir ons 'n liefde wat nie sal ophou nie. Here 'n liefde wat sal vloei na die mense daar buite. Jesus, dankie dat U hier is vanaand. Here, ons kom gee hierdie aand net vir U. Here, gee dat U Gees vanaand hier sal vloei. Here, dankie vir hierdie gemeenskap wat ons het. Here, dankie dat ons 'n familie is in hierdie kerk. Ons gee vir U al die eer. Dankie Jesus. Amen. Amen. Julle so vanaand gaan ons so klein bietjie anders doen. Vanaand gaan ons so klein bietjie anders doen. Dis afsluitingsdiens, so ons gaan nou nou 'n lekker lang stuk worship ingaan. Ehm lekker aanbidding en so aan doen. Maar uh, ehm, vandag is ook is ook 'n hartseer dag. Right, vandag is ook 'n hartseer dag. Nou uh, ek weet nie wie van julle vir Dominee Bremer ken nie. Maar ehm uh, Dominee Bremer is, is 36 jaar al deel van die gemeente. Right, so baie van julle is waarskynlik deur hom gedoop. Ehm uh, baie van julle het hom waarskynlik al ergens in hulle huise gesien. En ek weet nie of julle geweet het nie, maar Maar hy het hier begin as 'n jeugpredikant. Hy het hier begin as 'n jeugpredikant, nou 36 jaar terug. En ehm um, en hy was omtrent by elke liewe deel van die van die gemeente betrokke, het 'n klomp goed opgebou. En ehm um, en vandag is eintlik die laaste Sondag wat hy aktief by die gemeente betrokke is. So hy tree einde van die maand af en ehm um, en dan gaan hy Berrydale toe. Nou ehm um, 'n lekker ding van Berrydale ek weet nie of julle al daar was nie. Wie van julle was al by Diesel en Krem met die lekker milkshakes hè? Wie was al daar? Nou so so Berrydale is baie lekker. En nou wat so een se vrou Erna gaan nou aftree. Ehm um, maar vandag groet ons hulle maar vir hulle is dit ook 'n goeie tyd en is ook 'n feestyd. So ek gaan vra Bremer kan jy dalk vir ons vorentoe kom? En ehm uh, en dan gaan ek vra almal wat in die jeugkommissie is, kan julle ook vir ons vorentoe kom? Almal van die jeugkommissie, kan julle ook vir ons vorentoe kom? So, so al die graadleiers um, en dan almal van die jeugkommissie as julle vir ons gou vorentoe kan kom. Ja. Nou, so, uh, ons gaan uh, Ons gaan 'n paar gedoen. Die eerste een is ehm um, 'n mens sê mos vir iemand dankie. So kom ons begin daar. Ek dink Bremer dankie vir dit wat jy vir die gemeente beteken het en terselfdertyd vir baie van ons kinders. Ek dink die die legacy wat jy laat is is baie groot en dit gaan moeilik wees om te vul. Ehm um, so dankie vir al die jare, dankie vir jou vriendskap en dankie vir jou begeleiding ook in die bediening. Ehm um, ons eer jou daarvoor en uh, ons ons sou ewig dankbaar wees. Ehm Dan kom ons gee vir Bremer 'n hande klap. OK, daai was net vir jou ouma groetjie, né? So, kom ons genoeg ou weer hande klap. Kom ons gee weer dankie. Woe! En dan 'n er Bremer van ons van die jeugse kant af, ehm um, wil ons graag vir jou ook 'n geskenk oorhandig. chocolates, maar ons het besluit ons gaan nie chocolates gee nie. Woo. En dan Bremen as jy dalk 'n paar woorde wil sê. Ek uh, gaan nie ek het eintlik niks om te sê nie en dit is 'n gevaarlike ding. Want as iemand niks het om te sê nie, dan hou hy mos nie op met praat nie, nê. Nee. Ek het dit vandag al weer teëgekom 'n slag. Nou uh Die eerste ding wat ek wil noem is baie dankie. Ek het dit nou glad nie verwag nie want ek weet julle ken my nie, van julle ouers ken my, hier en daar is al van julle wat my ken. Maar dat julle nou 'n tydjie maak by die diens om vir my dankie te sê. Dit is vir my spesiaal en ek maak verskoning dat my vrou Tannie Erna nie hier kan wees nie. Ons het 'n verskriklike groot pot uh okstel gemaak nou na die diens vanoggend en ons het ek bottels op bottels wyn het ons uitgedrink. Julle weet, ek is net net op my voete ook net mooi nou hierso vanaand. Maar uh want dit is 'n groot groot fees gewees. Ons het vier dogters. En hulle is soos die meeste van julle almal regte Stellenbergers. Hulle is hier gebore, hulle het hier groot geword. Ons het al klein kinders wat hier gebore is. So dis vir ons 'n baie baie spesiale plek. Ek is eintlik spyt dat ek nie meer tyd gehad het Pieter die die laaste 10 15 jaar om met die met julle jong mense te doen te kry nie ek het ander werk gehad om te doen maar maar dit was nog altyd vir my iets naby aan die hart uh, kinders en jong mense so uh, ek is spyt daaroor maar dit is ook goed daar's mos 'n tyd om klaar te maak met goed so ek het gedink Pieter vra vir my wil jy iets sê te sê ek, ek wil niks sê nie maar laat ek gou iets sê oor niks sê As 'n mens niks sê wanneer iemand anders praat nie, dan is jy baie ordentlik, dan jy goeie maniere. En dis 'n fantastiese ding want ek het gehoor hoe ongelooflik stil is dit vanaand hier wanneer Pieter praat en nou toe ek ook praat. Dis baie goeie maniere. As jy niks sê nie, as iemand anders jou kwaad gemaak het en jy weet om bietjie terug te hang, niks te sê nie, eers 'n bietjie laat dit verbygaan dan jy baie dissipline, baie selfdissipline wat natuurlik van die Here af moet kom. En dan natuurlik as jy niks sê nie omdat jy niks het om te sê nie, dan is jy eintlik 'n baie slim man. Want dan kan mense nie agterkom hoe dom jy is nie. So dis op hierdie punt wat ek wou klaarmaak. Net een laaste dingetjie Pieter, die ehm um, ek wou net vir julle dit daarom noem. Toe ek hier gekom het in 1981, toe was ek ook 2 meter lank. Nou sien julle wat gebeur met 'n ou as jy ek het 12 jaar lank onder andere jeugwerk hier gedoen en so te gekrimp jaar vir jaar tot waar ek nou is, né? Nee? So ek wil net vir Pieter sê, as jy so op 1.9 wil weggaan, ons gee jou so 7 jaar dan moet jy klaar maak hierso. Baie baie dankie nogmaals namens eh uh, die tannie ook wat nou nie hier kan wees nie. En dan Pieter aan jou en julle mense hier. Dit is vir my baie besonder en baie spesiaal en mag dit met julle almal goed gaan vorentoe. Ons sal altyd 'n baie sagte plek vir Stellenberg hê. Dankie. Ja, nou, en ek dink van die jeugse kant af, kom ons spreek ook 'n seën oor Bremer hulle uit en en almal steek sommer jou hand uit na hom toe. En nou eh, jeugkommissie, julle is 'n bietjie nader kan staan. En kom ons seën hom almal vanaand. So maak toe jou oë dan sien ons hom vanaand. Here ons ons kom gee vanaand net vir u alle eer. Papa God, Here is so groot voorreg om om te sien wat u deur Bremer hulle gedoen het deur al die jare. En Here daarom vra ons dat dat u sal kom aanhou met dit waarmee u begin het. Jesus kom seën hulle met nuwe diepte in geloof, Here, kom seën hulle daar waar hulle gaan, Jesus, dat dat hulle meer van U liefde, Here, meer van U genade, Here, meer van U volheid sal ervaar. Here, terselfdertyd kom seën hulle met rus. Here, ons gee vir U al die eer vir elke persoon wat deur hulle aangeraak is. En Here, ons kom bid vanaand dat daardie bediening, Here, al is dit selfs nie voltyds nie, dat dit steeds sal aanhou deur net wie hulle is. Here, wat 'n voorreg om vanaand 'n man van God te groet. Here seën hulle op hierdie pad. Here seën hulle waar hulle gaan. Maak hulle paaie gelyk. Here mag mag u vrede oor hulle val. Here mag u aangesig oor hulle skyn. Mag hulle u vreugde ervaar. Here selfs in die donkerste tye. Here en mag hulle rus soos hulle nog nooit gerus het nie en terselfdertyd lewe soos wat hulle nog nooit gelewe het nie. Here ons seën hulle op hierdie pad vorentoe in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Dankie julle, kom ons gee vir hom 'n hande klap. ons ons besluit ons kry 'n groot geskenk. <laughs> so hy dra 'n bietjie swaar. <laughs> Ehm uh, so terwyl ons eh uh, volgende groep gaan opkom, ehm uh, gaan ek vra draai gaan na die een langs jou toe en sê vir hom of haar ek hoop jou week was lekker. Right, en dan draai weer na die persoon langs jou en sê, "Maar hy's nog nie klaar nie." Right, sê felle. En hier kom 'n ding. Right, julle gaan nie glo nie, maar hier kom Seemdelaan vanaand. Woo! jy? Wat maak jy? Ugh, die gewone huiswerk, huiswerk en huiswerk. Wil jy 'n bietjie PlayStation kom speel? Uh, ons skryf môre wiskunde. Moet jy nie leer nie. Ehm um, leer is vir die fools. Ek gebiddel oor en ek gaan met my boek <laughs> onder my kop kosing slaap. Uh, <laughs> jy weet dis nie hoe dit ugh, never mind. Kom man, net een ronde om die litte lekker los te kry. Fyn, maar net een ronde. En as ek môre sleg doen, dan is dit so jou skuld. Um moenie jou slegte keuses op my blameer nie. Whatever. Hi. Ek sê graag om games te speel. Kom ons doen dit. En ek hoop jy is reg om swak te verloor. Whatever Trevor. Kom ons speel 'n bietjie tennis. Dit laat my altyd goed voel. Ehm um, nee, Call of Duty. Medieval Call of Duty. Oh my word, jy wil altyd al hierdie doodmaak en bloed en gewelddadige goed speel. Nee. Rock paper scissors sal voor? Oh, okay. Oh. Yes. Whatever. Ik zeg gaat het slachten verloor? Bring it on. Um, wat nou? Weet je het of je gebeurt? Ja. Uh dit wil dan nou niet waar, niet. Zing. Nie as die mannetjies is lus vir die stupid game ehm, nie. Ehm um, dis net jou sissierigheid wat jy nie die game wou speel nie. Ek het jou gesê ek wil hierdie game speel. <laughs> Woew! Sjoe, bra. Yes. Hierdie negativiteit. Um, wat gaan nou aan? Dis so weird. Hoe sal jy voel om heeltyd geskop en slaan te word? Presies. Ehm yes. um, maar jy is nie regtig Um, ja, dit is 'n video game. Um, Hallo. Nou, kom. Hoe kom jy nou nie meer veg nie? Van dis wat ons wil doen nie. nou, wat wil julle doen? Dink 'n bietjie anders daaraan. Buite die boks. Aha. Buite die TV boks. Wow. Sien. Daar gaan alles vir julle sin maak. Ja. 'n Nuwe wêreld. 'n nuwe droom. sien ek het 'n droom. Ek het 'n droom. In hierdie droom wil ek nie geslaan word geslaan nie. word nie. Nou, wat wil julle doen? Wel, wel 'n droom van liefde, van omgee. 'n Droom van familie en vriende. Droom waar ons saamwerk om 'n droom te bereik. Was nie geslaan word nie. Ons is jammer. Dis okay. Dis okay. Dis okay. Kom ons so. Kom ons werk saam na die droom. kom ons gee gou weer hande klap. Sien hulle aan. Woe. Nice. Right. Ehm uh, ek dink uh, vir ek verder gaan, kan ons gou twee manne kry om ons net te help om hierdie van die verhoog af te vat. Dis 'n baie swaar TV. Kyk hulle om gou. Ek dink ek dink sommer net in die middel af. Was hy nog iemand naby? som jeg drakk. awesome. So, draai gaan hier langs sit toe en vra vir hulle, het jy 'n droom? Ek dink ek dink een van die goed wat ons moet raak sien uit hierdie is daar's baie keer twee wêrelde waarin ons leef. Right so, so aan die een kant het jy in die, die wêreld waar ons nou is. Okay? Dis dis realisties, dis realisme. Ons kan dit goed sien, maar dan nou aan die ander kant is hier die droomwêreld. Nou en jy sê maar ek wil graag eendag hierdie ding bereik. Jy sê die amazing goed, ek wil dit doen. Nou dit gaan awesome wees en en hou al hierdie drome vir die toekoms. Maar maar wat is tussenin? Ergens tussen nou en daar is daar hierdie gap wat op 'n manier gevul moet word. Wie wie van julle het groot drome? Wie het groot drome? Right, nou, meeste, wie het groot drome? Nou ehm uh, wie wie van julle wil graag sport doen? Groot sport doen eendag. Right, dis 'n paar. Nou, wie wil wie wil hierdie Big Bang teorie wetenskaplike word? Hæ? Huh? Okay, wie wil Sheldon word? <laughs> Een of twee. Nou ehm um, Dous dous 'n paar drome, right? So so die ene, die een droom is ek gaan hierdie sportheld word. Nou, die volgende een is ek gaan 'n verskriklike slim ou word met al die theories en twee doktorale grade kry en al die staf. Dan is daar ook natuurlik die ene en <laughs> ek dink hier so een of twee van ons wat sê ehm, my droom en is amazing, julle moet dit hoor, is om nie tronk toe te gaan nie. <laughs> en en dan is daar die lazy. Right? En die lazy gaan oor die ideale man of vrou wat jy eendag wil hê. Hæ? Huh? Wie wie van julle het so lusie? Nou, dan sê jy dis wat hulle moet hê. OK, nou gewoonlik, nommer 1. Nommer 1. Hierdie ou met sulke mooi bruin hare. <laughs> Hierdie mooi groen oë. <laughs> OK, daai stem werk nie. Ehm uh, <laughs> Nommer 2. Hy moet hierdie rugby speler wees. Nommer 3, hy moet 'n boer wees met 'n Hilux. Ja. <laughs> Ja. Nommer 4, hy moet liefdevol wees. Ja. Hy moet my soos 'n prinses hanteer. Ja. En dan eers, eers jy op nommer 50. Dan gooi hom net so in. Dan sê hy soos, "Here, ek wil dit nou nie hardop sê nie. Maar Here, as hy so bietjie ryk is, is dit ook okay. <laughs> of Here as hy sy ma se mooiste kind is, is dit ook okay. <laughs> Met 'n six pack. <laughs> right, so almal van ons het drome. Nou, eerliks het jy 'n droom oor hoe die lewe moet wees. Eerstens is daar iets wat jy wil bereik. Party sê dit is groter. Party sê ek wil die eerste ou op Mars wees. Nou of ek wil hierdie multimiljoen rand company sodat ek kan huise bou vir mense in Afrika. Nou, daar's hierdie groot drome tussen almal van ons. Sê vir een langs jou, drome is goed. Is die probleem? Ons drome word baie keer gekeer deur ons realiteit. Right? Ons drome word baie keer gekeer deur ons deur ons realiteit. So, met ander woorde, wat gebeur? Jy gaan na jou maat, jy sê: "Ma, ek het 'n amazing droom." Nou, ek gaan eendag 'n tent koop en crusades gaan doen in Afrika en miljoene mense gaan voor my staan en almal gaan tot bekering kom. En wat sê jou ma vir jou? Weet jy die ANC is in beheer? <laughs> nie regtig nie. Nee, waarskynlik meer dit. Dis onrealisties. Hoeveel gaan dit jou kos? Waar gaan jy die mense kry? Hoekom wil jy hierdie goeders doen? Ek het jou te hart laat val op jou kop toe jy klein was. <laughs> Wat is die probleem met drome? Mense kom baie keer met realiteit En hulle sien waar ons nou is. Hulle sê, "Oké, okay, hier staan ek. Ek sien wat ek nou sien, maar hulle sien nie die droom raak nie." En hulle sê vir jou, "Maar dis onrealisties. Hulle sien die probleme." En dan laat gaan ons van die droom omdat ons nie kan sien wat daar aangaan waar die droom moet wees nie. Ons sien net wat ons nou het. As jou droom is om vir miljoene mense in Afrika te preek, maar jy bly op die oomblik by jou maale in die huis, dan gaan jy dit mos nie kan sien nie, maar dit beteken nie jy moet ophou opgee op daai droom nie. Drome is nie onrealisties nie. Hier is die ding. Ons het uitdagings in ons drome. Right, daar daar is goed wat moeilik is om te bereik. Maar drome is nie onrealisties nie. Hoekom? Want ons dien 'n bo realistiese God. Hoor mooi. Waar waar mense probleme sien, sien God geleenthede. Right? Waar ons nie meer kan nie, is waar God begin. Waar dinge vir ons onrealisties lyk, is God besig om net sy engine aan die gang te kry. And he says but you ain't see nothing yet. Nou, daar's groter dinge op pad. Moenie ophou om jou drome te jag nie. Mense gaan vir jou sê jy kan nie, maar God sê vir jou ek het jou gemaak vir meer. Jy sal dit maak. Droom groot. Het julle geweet Jesus het ook 'n droom gehad? Right en en dit was nie in die aand terwyl hy gedroom het van die duiwel nie. <laughs> Right. Jesus het ook 'n droom gehad. Lukas 4 vers 43, kom ons lees gou hierdie. Maar hy het vir hulle gesê: "Ek moet aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur." Die evangelie van die koninkryk. Dit is Jesus se droom. Die evangelie van die koninkryk. Met ander woorde, dat die koninkryk op die aarde sal wees. Right, wat is die koninkryk? Dis die heerskappy van God, né, die liefde van God, die genade van God, al daai goeders wat in die hemel is, daar, daai koninkryk so ook op die aarde. Soos hy sê, ek verkondig die evangelie van die koninkryk dan sê hy met ander woorde, soos wat ek die koning en die redder en die liefhebber en al die goed in die hemel is, wil ek hê dat almal my so op aarde sal sien. Almal, elke liewe een, dat almal op die ou end sal glo dat hy Jesus is. Weet julle hoeveel mense is daar op aarde? As almal van ons vandag begin en elke dag vir een persoon van Jesus vertel en daai persoon weer vir een persoon van Jesus vertel, Weet jy hoe lank gaan dit vir, vir die wêreld vat om van Jesus te weet? Baie lank. Waarskynlik meer as 40 jaar. En dis as elkeen van ons elke dag vir iemand van Jesus vertel. So Jesus het hierdie massive droom. Maar hy hou aan daarmee. Hy gee nie op nie. Jesus se droom is hemel op aarde. Sê gou vir een langs jou, Jesus se droom is hemel op aarde. Right, nou wat is die verskil tussen ons droom en Jesus se droom? Baie eenvoudig. Jesus se droom is die droom. Dis die een waarvoor ons hier is. Ons is hier om sy droom te laat gebeur, maar ons droom help sy droom. Right, so so jy kan nie die way out droom hê, dalk wil jy ingenieur wees, nou dalk is daar iets wat jy nog altyd op jou hart gehad het. En solank as wat jou droom Jesus se droom laat gebeur, is dit die regte droom. Right? As jou droom aansluit by God se droom, is dit die regte droom. So droom groot en wat ook al dit is, as dit aansluit by God se droom, dan kan dit actually gebeur. Natuurlik moet jy ou hard werk en ons het klomp gedagte. Maar jou droom kan gebeur. Moenie opgee omdat mense vir jou sê dit kan nie. So hier is die vraag. As jy vanaand 'n droom het, Hoe sluit jou droom aan by God se droom? Hoe gaan jou droom maak dat God se droom verweesenlik word? Want op hierdie stadium is is ons hierso voor die TV. God se droom is binne in die TV-kas. Nou ons is soos, okay, dis ver af. Ons kon nie daarby uitkom nie. Maar nou kom God met Jesus. Hy staan buite die TV-kas en hy sê soos, "Alright, ek is hier by julle." Nou, hier's my droom. Nou wat nou? En ons moet daai link kry tussen wat daar gebeur en wat hier binne gebeur. En as jy dit kan uitwerk, so met ander woorde. My droom is om 'n ingenieur te word. Dis nie my droom nie, okay? As jy 'n droom is om 'n ingenieur te word, wat gaan jy daarmee doen om hemel aarde toe te bring? Wat gaan jy daarmee doen om Jesus se droom te verwesenlik op aarde? Dalk bou jy huise vir mense in Afrika. Dalk gee jy geld vir 'n organisasie, wat ook al dit is. Wat is daai link tussen jou droom en God se droom? Ek gaan vra Matthew, kan ek vra dat dat julle solank vorentoe kom. Ons gaan vanaand so so 'n bietjie in worship ingaan. En uh ek wil hê twee goed. Terwyl ons in in worship is, praat bietjie met die Here. Vra vir hom, Here, maar maar wat is u droom vir my? Dalk het jy al iets op die hart. Dalk is daar 'n droom, iets wat jy wat jy al lank wou gedoen het. En dan vra hy vir hom 'n tweede ding. Here, hoe gaan my droom u droom help? Hoe gaan my droom u droom help verwesenlik? En probeer daai link kry tussen die twee drome. So so vanaand is is 'n bietjie 'n worship diens. En ons gedink is al goed wees om net so 'n bietjie by die voete van die Here uit te kom. Vra vir God om vanaand met jou te connect. Kom vanaand by die voete van God uit. Ek weet nie of julle geweet het nie, maar ons is gemaak vir aanbidding. Ons is gemaak om te worship. Nou, ons ons kom nie kerk toe om iets te kry nie, ons kom kerk toe om iets te gee. En wat gee ons? Ons gee onsself in worship en aanbidding. Met ander woorde, die oomblik as ons begin sing, dan sing ons nie maar net 'n klomp mooi woorde nie, ons probeer ons hart uitstort vir God. Nou, ons probeer eintlik vir hom sê maar maar Here, hier is ek. Dis wat binne in my aangaan en en man, ten spyte van dit wat hier binne aangaan, as ek so lief vir u en ek kan nie oor u kom nie en ek wil net aanhou praat oor u want u is so amazing en so groot en so alles. In worship stort jy jou hart teenoor God uit. En mense doen dit verskillend. Wie van julle het al langs iemand gestaan terwyl hulle hande opsteek in worship en dan voel jy 'n bietjie awkward? Nee. Right, so poor. Vanaand wil ek jou encourage. Ek wil jou bemoedig. As jy voel dis jou manier om vanaand jou hart teenoor God uit te stort. Lig jou hande op. As jy voel jy wil op die grond gaan lê en net rus in sy teenwoordigheid en net vir hom sê hoe lief jy hom het. Doen dit. As jy vanaand net met hom wil gesels en jy wil net bly sit waar jy is, doen dit. In worship probeer ons vir God sê dat hy amazing is en dat ons hom liefhet. So die woorde daarbo is een ding, maar laat jou hart vanaand met hom konek. En hoe ook al jy dit wil doen, gee jouself vanaand vir hom. As jy op die grond wil lê, doen dit. As jy by die galery wil ophardloop, doen dit. Moet net nie afspring nie. Okay? Check vanaand in by God. Moenie net saamstem nie. Doen meer. Stort jou hart uit jy gesels met hom. Al kan jy vanaand niks anders doen behalwe om hierdie te sê. Hey God. It's been a long time. Kom by my uit. Gesels met hom vanaand. Sê vir hom jy's lief vir hom. Worship gaan oor God. Praat met hom terwyl ons sing vanaand en connect met hom. Kom ons kom ons sluit in die oor waar jy is en dan Here vanaand vanaand gaan net oor U, Papa God. Here, dit is so groot voorreg om net in die koning bo alle konings se teenwoordigheid te wees. Jesus, dankie dat U tussen ons is, dat U vanaand hier beweeg en en kom Heilige Gees en kom raak ons net aan. Kom raak ons net aan vanaand, Jesus. It's all about you, Lord. Here, dankie dat U vir ons drome gee. En help ons vanaand om met U te connect sodat ons droom en U droom ooreen sal stem. Dankie vir U teenwoordigheid. In U naam al